الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهر لك الله جل شانه إذا نسيب صلوات السلام نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرية بويتس الله جل شانه إسنسكم بقبيازنشتو إنمو يتومنتي وسنكو براي مسلمان Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, u našem prošlom predavanju govorili smo o vjerovanju u Allahove tabarifu ta'ala poslanike. I kao što vam je poznato da još uvijek govorimo o značenju imanskih šartova šta to znači i šta podrazumijeva, šta ti, odnosno šta vjerovanje u te šartove podrazumijeva. Večera sam mislio, uz Allahu te wa ta'ala pomoć, da govorimo o Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. S obzirom da smo u prošlom predavanju spomenuli nekoliko stvari koje se tiče uopšte vjerovanja u Allahu tabaraku wa ta'ala poslanike, mislio sam večeras da se u jednom predavanju zadržimo i da spomenemo neke stvari koje su vezane za vjerovanje u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ili tačnije da se osvrnemo, osvrnemo na neke stvari iz njegovog sallallahu alaihi wa sallam života. Od stvari koje smo spomenuli, spomenuli prošli put jeste da ono što se traži od čovjeka jeste prihvatanje svega onoga sa čim su došli Allahovi poslanici. I da sve ono sa čim su oni došli i sve ono što se traži od nas da je čovjek obavezan da to prihvati. I zato, draga braćo, kao što spominje Ibn Qayyim, rahmatullahi alaihi, u svom djelu Zadul Ma'ad, na samom početku, da je čovjekova sreća vezana za slijedjenje Allahovi poslanika. Ovu rečencu, ovu sva dobro zapamstiti. A to je da je čovjekova sreća na dunjaluku i na ahiratu vezana za čovjekovo slijedjenje poslanika. I što čovjekovo slijedjenje poslanika bude veće, njegova će sreća biti veća. Što bude manje, njegova će sreća biti, biti manja. I zato ako pogledate, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala nam na nekoliko mjesta u Kur'anu ističe kako je uzrok uništenja prijašnjih naroda bio njihov odnos prema poslanicima. Ili drugim riječima kazano, ono što se desilo u historiji čovečanstva od uništenja naroda i civilizacija bilo je radi njihovog odnosa prema poslaniku, odnosno prema poslanicima. I zato ću samo citirati jedan ajet, to je ajet u sura Ibrahim, gdje uzvišen Allah tabarek wa ta'ala kaže Alam jatikum nabau alladhina min qablikum. Jesu li do vas došle vijesti o narodima prije vas? Qawmi Nuhu, wa Adin, wa Thamud. O Nuhovom narodu, o Adu, o Samudu. والذين من بعدهم يوني كوي سدوش لبسلني لا يعلمهم إلا الله نيه نزنا وسم الله تو jest koliko je ti bilo naroda jedino uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zna i zato pogledajte ono što znamo iz historije gdje se spominju narodi i civilizacije koje su bile i nestale ili koje su bile i uništene, to je samo jedan dio od onoga što je došlo do nas. Koliko je samo bilo naroda i grupa i, i ummeta koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uništio, to jedino zna uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I onda nakon ovoga uzvišeni Allah nam spominje zbog čega je uzvišeni Allah uništio. Kaže, jaet hum rusulhum bil bayinati. Njima svima, to jeste svakom od tih naroda, od tih zajednica, došli su poslanici sa jasnim dokazem. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, wa im min ummetin illa khala fiha nadhir. I nema nijedne zajednice, a da i mi nismo poslali poslanika faraddu aydihum fi afwahim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi Međutim, oni su kako dočekali poslanike, tako što su rekli, mi ne, vjeru, mi ne vjerujemo u ono sa čim ste vi došli. Pa zato još jednom napominjem da je uzrok uništenja tih naroda bio radi njihovog odnosa prema poslaniku, odnosa prema poslanicima. I da svaka sreća u čovjeku, u životu čovjeka kao pojedinca ili u životu jedne zajednice vezana je za njegovo slijedjenje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato draga braćo, kako smo mi, kako ćemo biti u životu, odnosno koliko će nam uzvišeni Allah tebarak ve taala dati sreća, dati khaira i sreće, zavisno kakav je naš odnos prema sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato govoriti o sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, odnosno govoriti o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao poslaniku nije sigurno dovoljno da govorimo u jednom ili dva ili tri ili više predavanja. Vidjeli ste kada smo govorili o poslaniku sallallahu alaihi wasallam bitkama, gdje smo rekli da smo spominjali stvari ukratko, da smo govorili od prilike u 15, odnosno više u blizu 20 predavanja, smo govorili samo ukratko o poslaniku sallallahu alaihi wasallam bitkama. Međutim, mislio sam večeras da spomenemo samo nekoliko stvari života Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da podstaknemo sebe, odnosno da obnovimo naše čitanje sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam a i također i čitanje tafsira. Jer čovjek kada čita, odnosno kada gleda u život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i sami vidite koliko je život poslanika alihi salatu salam vezan za, po, za povod objave ovoga ajeta, ovaj događaj bio povod objave ovih ajeta, povod objave ove sure i tako dalje. Pa zato kažem i napominjem da ćemo spomenuti samo nekoliko stvari, odnosno baciti svjetlo na neke detalje iz života Allahog poslanika alihi salatu salam, kako bi nas to sve podstaklo na slijedženje njegovog sunneta i na više druženje sa njegovim sallallahu alihi wasallam životom. Pa se tako mislio da pogledamo u Allahu oposanika sallallahu alaihi sallam kao donosioca istine. Zatim da pogledamo oposanika sallallahu alaihi wasallam i njegovu milost prema ljudima. Zatim oposanikom sallallahu alaihi sallam život u porodici, oposanikom sallallahu alaihi sallam zuhudu i o njegovom počasti, a isto i tako i počasti, počasti njegovog ummeta. Draga braću, prvo što čovjek treba da obrati pažnju. A to je ono na što smo ukazali kada smo govorili u pro prošlom predavanju. A to je da gledamo na Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam kao osobu koja donosi istinu. Ne samo na osobu koja je došla sa lijepim stvarima. Kao što sam vam rekao da ima danas koliko god hoćete nevjernika, orientalista, koji govore lijepo poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam. I kažu došao je sa lijepim stvarima. Međutim, ne prihvataju njega kao Allahovog poslanika. I lijepo je normalno da gledamo i da razmišljamo o ljepotama Islama. Međutim, prva stvar koja se traži jeste da gledamo da je to istina od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam se ponašao u prvim danima kada mu je tek dolazila objava, odnosno kada mu je došla objava i kada mu je naređeno pozivanje drugih. Pa je tako zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahihima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu objavljen ajet wa anzir ashiratak alaqrabin atio pomini svoj najbližu rodbinu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i počeo da poziva kurajšije znači koji su bili njegova rodbina kaže fa amma wa khassa pa je počeo da poziva i općenito da kaže ovi i da je čak poziva po imenima Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada mu je objavljen ovi, ovaj aj, izašao i počeo da govori Ja beni Abdul Muttalib, o sinovi Abdul Muttaliba, Ja beni abdi šems, o sinovi abdu šemsa, o sinovi ovoga, o sinovi ovoga, enqidhu anfusaku minan nar. Sačuvajte sebe od džahannamske vatre. Pa je počeo znači da je poziva šta? Po njihovim imenima. Ček je svoju čerku Fatimu radijallahu ta'la anhu doziva i govori Ja Fatima, enqidhi nafsaki minan nar. O Fatima, sačuvaj sebe od džahannamske vatre. Fa inni la amliku leke min Allahi še'a. Jer kaže, ja ti ništa kod uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala neću pomoći. To jeste kod uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala rodbina šta? Rodbina neće koristiti. I zato pogledajte, <clears throat> znači pogledajte ovdje na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kao nekoga koji donosi istinu. I kao što smo citirali onaj hadis, gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam je pokazao na svoja usta, kao što je zabilio imam Abu Dawud u svom sunanu, od Abdullah ibn Amra al-Asa, radijallahu ta'la anhu, da kaže Abdullah ibn Amra al-As, bio sam čovjek koji je pisao sve što čuje od Allahova kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Fanahatni Qurayshun. Pa su mi neki ljudi iz, Quraysh, iz plemena Qurayshu rekli da to ne radi, da ne piše. Kažu fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam basharun yatakallamu fil gadabi wal rida. Kaže Allahov kusanika alaihi salatu wa sallam je čovjek koji govori i kada je ljud i kada nije ljud. Pa kaže Abdullah ibn Amr, pa sam kaže prestao da pišem hadis. Pa sam prestao da bilježim poslaniku sallallahu alaihi wa sallam hadis. Pa kada je do poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo ovo, zovno me i rekao mi je uktub. I rekao mi je piš. Jer kaže tako mi onoga u čioj ruci moja duša, iz ovoga, pa je pokazao na svoje usta, iz ovoga ne izlazi osim istina. Iz ovoga ne izlazi osim istina. I tako jedan musliman ima odnos prema sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Da se ono što je izašlo iz poslanikovi i sallallahu alaihi wasalam usta, da je to istina. I ne može da bude drugačije. I zato, draga braćo, ashabi su postali ashabi radi ove stvari. Odnosno, ashabi su došli na tu darađu. Da su najbolji ljudi posle poslanika radi čega? Radi ovakvog odnosa prema poslaniku alaihi salatu wasalam i odnosa prema njegovim riječima, da je to istina i da ne može da bude drugačije. I nisu davali prednost razumu, nisu davali prednost ovome, nego su davali prednost hadisma Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I zato čak ako pogledate, e, pogledajte, mi kada učimo vjeru, kada učimo, na primjer, fik, mi učimo, na primjer, i kažemo, u abdestu je to farz, u abdestu je to sunnet, u namazu je to sunnet, to nije sunnet. Normalno, to su nam postavili islamski učenjaci, veliki, pravnici, kao što je Abu Malik, Šafija, Ahmed, da bi ljudima, da kažemo, lakše pojasnili vjeru. Ako se ljudima desi da čovjek ovo ne uradi, je li ostavio farz, nije li ostavio farz, mora obnoviti, ne treba li obnoviti, tako dalje. Međutim, hoćete li vidjeti u životu ashaba Allahovog poslanika, wasalam, kada im je došlo nešto od vjere, da su pitali Allahovog poslanika, je li to farz ili je to sunnet? Jel to mustahab ili nije mustahab? Jel ovo abdest ovako ili nije? Ne. Nego ono što su vidjeli da poslanih sallallahu alaihi wa sallam čini to su činili. Kada bi bili iskušani sa određenom stvari, onda su pitali. Međutim, kada su vidjeli da poslanih sallallahu alaihi wa sallam nešto čini, odmah su oni činili. Za bilo koju stvar se radi. Zašto? Zato što su bili svjesni ove stvari. Da iz poslanih sallallahu alaihi wa sallam usta ne izlazi ništa drugo osim istine da iz, iz poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam usta ne izlazi ništa drugo osim istine. I svejedno da li se radilo, svejedno da li se radilo, da kažemo stvar koja je ono što mi nazivamo od adaba, lijepo ponašanje prilikom jela, prilikom pića, prilikom ovoga, prilikom ovoga, ili su neke druge stvari, či sve su na isti način prihvatali. I zato, ako se sjećate kada smo govorili, mislim da smo to spominjali, riječ je radi, Ali radijallahu ta'la anhu, da kaže i u noći se fina, kada je bila ta velika bitka, nisam ostavio onaj zikr koji me podučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da ga učini. I u tim teškim momentima, i u tim teškim momentima nisu to, nisu to ostavili. Znači prva stvar na koju čovjek treba obratiti pažnju, a na to smo ukazali kada smo govorili uopće o vjerovanju Allahu i tabaraku wa ta'ala poslanike, jeste da su poslanici donosioci istine. I da čovjek tako posmatra. I bilo koja stvar da se radila, znači posmatraš na to kako da je to istina i da ne može da bude drugačije. Druga stvar na koju sam mislio da obratimo malo pažnju, jeste na poslaniku sallallahu alaihi wasallam odnos prema ljudima. Na poslaniku sallallahu alaihi wasallam odnos prema ljudima ili bolje da kažemo poslaniku sallallahu alaihi wasallam milost prema ljudima. Draga braću, nema sumnije da onaj čovjek koji hoće da poziva uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala da poziva sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da u srcu tog čovjeka mora da bude milost prema tim ljudima. Ako u srcu tog čovjeka ne bude milost prema ljudima, taj čovjek, odnosno ta osoba, ili ta daj, taj daja, ili bolje rečeno koji želi da bude daja, on ne može niti će biti uspješan. Onaj koji u srcu ne nosi milost prema Allahovim stvorenjima, pa makar bili nevjernici, Međutim, milost u smislu da ti ljudi krenu pravim putem. On nikada ne može biti uspješan. je, odnosno onaj koji poziva uzvišu nam Allahu tabarik Kada bi o ovoj stvari govorili prosiru Allahu wa posanik sallallahu alaihi wa sallam, vidjeli biste da bi mogli da ostanemo i predavanje i predavanje. Međutim, ja sam odabrao samo da spomenem jedan ili dva hadisa. Prvi hadis u kojem ćemo vidjeti posanikov sallallahu alaihi wa sallam odnos prema najgorim stvorenjima odnosno prema vođom najgorih stvarenja, a to su munafici, ili da kažemo u njegovom vremenu prema Abdullah ibn Ubeju ibn Salulu, koji je bio vođa munafika. I znate da je grupa ljudi koji su zovu munafici, da su oni goriji od nevjernika. I zato uzvišen Allah Allah tabaraka ta'ala kada govori o njima i njihovoj kazni ahiretu, kaže innal munafiqine fi al asfali minal nar. Da će munafici biti u najvećim dubinama džahannama. A o njihovoj šteti prema muslimanima također je jasno znači da je njihova šteta licemjera munafika pre musman mnogo veća od štete od štete vjernika. Za vrijeme poslanika alihi salatu salam, vođa munafika je bio čovjek koji se zvao Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Abdullah ibn Ubej ibn Salul. I ovaj čovjek bio toliki nevjernik da uzvišen Allah tabarik wa ta'ala nevjernik i munafik da uzvišen Allah tabarik wa ta'ala njegove riječi spomenuo odnosno da se njegove riječi spominju u Kur'anu sve do sudnjeg dana u suri Al-Munafikun kad uzvišen Allah tabarik wa ta'ala kaže yaquluna la irraja'na ila al-Madina oni govore ako se mi vratimo u Medinu ovo se reče Abdullah ibn Ubay ibn Salul ovo se reče Abdullah ibn Ubay ibn Salul uzvišen Allah tabarik wa ta'ala kaže oni govore misli se na lice mjer međutim tu rečenicu izgovorio koja je spomenuta Abdullah ibn Ubay ibn Salul ovaj Abdullah ibn Ubay ibn Salul znači iako se izjašnjavao kao musliman prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je imao takav odnos Da jedne prilike, kao što je zabiljao Žiman Buhari i muslim u svojim sahima od Enes ibn Malika, da mu je poslanik sallallahu alaihi wa došao. Da je poslanik došao njemu na noge, što bi rekli. Poslanik sallallahu alaihi wa je došao tada na magarcu, jahoj na magarcu. Pa kada je došao do Abdullah ibn Ubeja ibn Salula, kada mu se primakao, ovaj licemir je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekao ilajka anni. Rekao mu je ilajka anni, bježi od mene. فوالله لقد آذاني نتن وحمارك كاجي سمردي مي توي مغارتس ازيتي مسمراد توي مغارتس إليك عني فبيجي أدنى Znači, pogledajte kakav je ovaj, <clears throat> kako je ovaj čovjek imao odnos prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslaniku sallam ga tu nije udario. Nije rekao ovo, nije rekao ovo i tako dalje. Međutim, kada se desilo, odnosno kada je umro Abdullah ibn Ubej ibn Salul, u ovaj hadisi zabilježi imam Bukhari i muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Umara, od Abdullah sina Umara ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Da kada je umro Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ovaj vođa licemjera, poslanik sallallahu alaihi wasallam je usto htio je da mu klanja dženazu namaz. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je usto i htio je da mu klanja dženazu namaz. To jeste da, da pristupi klanjanju dženaze namaza ovome licemjeru. Pa je ustao tada Umar ibn Khattab, kada je vidio to. Ustao tada Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu i rekao, Ja Allah, etu salli alaihi, Allaho postaniče. Hoćeš li to njemu da klanjaš? Pa kaže, ustao je Umar ibn Khattab i kaže, uhvatio je postanika sallallahu alaihi wasallam za njegovu odjeću. Znači, toliko je, da kažemo, Omer bio iznenađen, znači da je ustao i kaže, Allaho postaniče, hoćeš njemu da klanjaš? A Allah ti je zabranio da njima klanjaš. Normalno, ovdje još bio, nije, nije bio objavljen ajet o zabrani klanjanja, dženaze licemiru. Međutim, Omer je to zaključivo iz nekih opštih, da kažemo, dokaza, odnose prema čemu? Prema licemirima. Pa mu kaže poslanih sallallahu alihi wasallam, Omere, uzvišen je, Allah mi je dao pravo izbora. Fa inna rabbije hajjarani. Kaže, uzvišen je, Allah mi je dao pravo izbora. I rekao mi je, traži oprost za njih ili ne traži oprost za njih, Allah im neće oprostiti. Traži oprost za njih ili ne traži oprost za njih. Ako budeš traži oprost za njih 70 puta, Allah im neće oprostiti. Pa kaže poslanik sa osallam, kaže ja ću tražiti oprosta za njega više od 70 puta. Ja ću tražiti oprosta za njega više od 70 puta. Pa je poslanik sallallahu sallam uklanio dženazu. Pa je poslije toga objavljen ajet وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُ مَاتْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ Nemoj više nikome od njih klanjati dženazu. Znači, nakon što je poslanik sa sallam klanju, znači, došla je zabr. Međutim, šta je ovdje da kažemo dokaz, znači, šta je šahid? Znači, šahid je koliko je poslanik sa sallam imao milosti, znači, da učini nešto, sa čim će mu biti, šta? Olakšana njegova patnja. I ne samo to, također, ovaj dodatak koji ćemo spomenuti, zabilježi imam Bukhari u svom sahiju. A to je kada su od, odnijeni Abdullah ibn Ubeja ibn Salula, da ga zakopaju, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao došao na mjesto gdje su ga ukopavali. Pa su ovi počeli da ga ukopavaju. Pa je poslanik, poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ahriđuhu. Rekao izvadite ga. Rekao im je šta? Izvadite ga. Pa su ga izvadili فنفث فيه وألبسه من قميصه Pa kada su ga izvadili, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je na njega plucnuo. I ogrnuo ga je svojim ogrtačem. Plucnuo je na njega nekoliko puta i skinuo je sa sebe svoj ogrtač i ogrnuo je Abdullah ibn Ubeja ibn Salula u svoj ogrtač. Ulema kaže da poslanik sallallahu alaihi wa sallam to učinio ne bili mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala baričetom poslanikove pljuvačke i beričetom poslanikove odjeće, ne bi mu uzvišeni Allah tebareki wa ta'ala olakšao patnju. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je znao da umro kao nevjernik. Međutim, ne bi mu uzvišeni Allah tebareki wa ta'ala šta? Ne bi mu olakšao patnju. I zato, braće, draga, pogledajte ovdje, samo iz ovog hadisa. Znači, kakav je bio Kakva je bilo kakva je bila milost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prema stvorenju? Kakva je tek bila Milost Allahovog poslanika alihi salatu salam, prema griješnicima. Naravno da je bila velika milost. I zato čovjek koji želi, pazite, koji, čovjek koji želi da ljudi krene pravi put, ima istinsku i iskrenu i veliku, veliku želju, taj će čovjek rati da ti ljudi krene pravo, pravi put. Međutim, onaj koji nema milosti, koji kaže, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, šta će taj čovjek raditi da ti ljudi krene pravi put? I zato također, kao što je zabilježi imam Buhari u svom sahihu, slučaj sa kao što zabilježi imam Bukhari i Muslim u svojim sahihima slučaj sa Abu Talibom, poslanikom sallallahu alaihi wa sallam Amidžom, koji je bio blizak Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I poslanika sallallahu alaihi wa sallam branio. I ne samo branio, nego onaj slučaj kada je poslanika alaihi salatu wa sallam bio opkoljen zajedno sa drugim muslimanima, kada je ta obsada trajala otprilike oko tri godine, tada Abu Talib ispjevao, odnosno stihovima rekao svoju poznatu lamiju, svoju poznatu lamiju, odnosno kasidu, od prilike gdje, gdje od prilike u oko sto stihova hvali poslanika alaihi salatu wasalam. I gdje govori i obraća se kurejšijama. I kaže im između ostalog, لَقَدَ عَلِمُوا أَنْ نَبْنَنَا لَيْسَ مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُؤْنَا بِقَوْلِ الْبَاطِلِ Kaže oni, oni, to jeste kurejšije, oni znaju da on nije lažov. I da ga neistina ne interesuje. Znači, između ostalog i to je rekao. Međutim, Ebu Taliba je spriječilo nešto drugo, neki drugi vid oholosti, da prihvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno da prihvati da prihvati islam. Međutim sada ovaj Abu Talib koji nije htio da prihvati ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer poslanik njemu došao jedan put rekao slušaj hoćeš hoćeš nećeš ne moraš. Jer ga pozvao jedan put, jer ga pozvao dva put, jer ga pozvao tri put. Čitao vrijeme dok je Abu Talib bio živ i dok je bio na svom širku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozivao na najljepši način. Hadis koji zabilježi Imam Buhari Muslim, kaže lemma hadarat il wafatu Aba Talib, kada je Abu Talib bio na smrtnim mukama, da mu je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da mu je došao i našao kod njega Abu Jahla. Da mu je došao na smrtnoj postelji našao kod njega Abu Jahla. I rekao mu je, ja am, o amidža, reci la ilaha illa Allah, kelimatan, وحاج لك بها عند الله reci kaže jednu riječ reci la ilaha illa Allah riječ sa kojom ću se zagovarati za tebe kod uzvišenog Allah. Jer onaj kumre na tevhidu, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, će činiti šefat za njih. Reci samo jednu riječ, reci la ilaha illallah, činit ću šefat zagovorništvo za tebe na sudnjem danu. Pa kada je Abu Džahl, pa mi rekao, e targabu am millati Abdul Muttalib. Kaže, hoćeš se to odmetnuti od vjere Abdul Muttaliba. Pa kaže, ovo je ovo je ono red čega sam citirao ovaj hadis. Kaže, فَلَمْ يَزَلْ يَعْرِدُهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Pa mi je kaže, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, sve ponavljio te riječi. To jeste govorio mu la ilaha. Sve mu je ponavljio i ponavljio i ponavljio, dok nije rekao ala millati Abdul Muttalib. Dok nije izgovorio i dok mu posljednje riječi nisu bile, umirem na vjeri Abdul Muttaliba. فلم يزل يعرض عليه ali čitao vrijeme dok to dok mu nije ispustila Duša dunjalu, poslanik alaihi salatu salam, mu je ponavljio, ponavljio te riječi. I nakon što je umro, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, la estagfiranna leke ma lam unha anhu. Rekao je, i tražit ću oprosta za tebe, sve dok mi ne bude to zabranjeno. Tražit ću oprosta za tebe, sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa uzvišen Allah tabarik wa ta'ala objavio, ma kana li nabiju alladhina amanu, a jestagfiru lil mušrikinu. Ne treba da postanik i oni koji vjeruju da traže oprosta za mušrike. Pa je postanik, Salatu wasalam, prestao da traži oprost, odnosno da čini stihfar za Ebu Taliba. I također ti, po, e, tim događajem uzvišen je Allah tabarika wa ta'ala objavio ajati sura Al-Qasas Inneke la tehdi men ahbabte, walakinna Allahe jehdi man ješa. Ti ne možeš uputiti koga ti voliš, nego Allah upućuje onoga, Allah upućuje onoga koga on, koga on hoće. Znači, pogledajte, draga braću, još jednom, znači, ako raz, znači, samo ova dva hadisa razmislimo i odemo i razmišljamo večerasom, vidjet ćemo, vidjet ćemo koliko je potrebno da čovjek nosi milosti u svojim srcima prema stvorenju. Zar bi od nas voli ikoga da vidi, pogotovo svog najbližeg, da sutra ne do Allah djelašanu u gori u džahnemskoj vatri, da sutra bude pačanje, da sutra bude ugljeno. I zato se vratimo na sunnata Allahovu poslanika alaihi salatu salam da vidimo kako je poslanika alaihi salatu salam bio ustrajan. I zato prošli put smo rekli stvarima za koje se, se povodimo za Allahovim poslanicima. Znači crpimo mudrost i znanje. Znači pogledajte Nuh alaihi salam, 950 godina poziva svoj narod. 950 godina je bio ustrajan u pozivanju, u pozivanju svog naroda. Također u stvari na koje sam mislio da pogledamo jeste o poslanikovu sallallahu alaihi sallam odnosu u svojoj porodici. I ovo je jedna stvar koja je veoma, veoma bitna. Veoma bitna. A to je da čovjek uvijek, draga braću, da ovo dobro zapamtim, ja prvo govorim sebi, da govorim vama, da uvijek razmišljamo o svom odnosu prema ljudima i da li griješimo prema ljudima. Znači, ne čovjek da čeka da mu dođe neko i kaže e, boj se Allaha, pogriješio se prema meni, učinio si zulum prema meni, tako dalje, ne. Nego da čovjek razmišlja, jesam li prema nekome pogriješio? Jesam li nekome rekao jednu ružnu riječ? Jesam li nekoga krivo pogledao? Jesam li nekome nedobog učinio zulum? Jesam li je ovo? Jest... I tako da. I zato, da bi to čovjek uspio, da bi došao na tu darađu, znači čovjek mora da ima veliki sabor. Čovjek mora da ima veliki sabor. A kako će čovjek doći do tog sabora? Naravno, postoje više načina od prvih i najosnovnijih i najboljih načina jeste da moliš uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da ti podari sabr. Da moliš Allaha da ti podari sabr. I da promijeni kod tebe ono sa čim ti nisi zadovoljan. A druga je stvar da se vratimo na sunnata Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i ne samo da čitamo nego da razmišljamo i da vodimo naravno veliku borbu sa samim sobom i našem odnosu prema ljudima. I našem odnosu prema ljudima. Spomenut ću samo jedan hadis, hadis je zabilježio imam Bukhari svom sunanu, je Budavud, imam Bukhari svom uh, sahihu, je Budavud svom sunanu. Od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike je bio kod jedne od svojih žena. Drugim rivajetima, odnosno došlo je u rivajetima, da je bio kod Aisha radi radijallahu ta'ala anha. Ova hadis se odnosi samo kada je u pitanju odnos prema ženi. Nego i odnos prema ženi, i odnos prema drugim ljudima. Da je poslanik alaihi salatu wa bio kod jedne od svojih žena. Rekao da je to bila Aisha radijallahu ta'ala anha. I tu je poslanik alihi salatu salam imao goste, bili su neki ljudi. Pa je druga njegova žena, kod koje nije bio, znači nije bio taj dan red na tu drugu ženu, to je bila Ummu Salama, poslala poslaniku alihi salatu salam posudu sa hranom. Poslala poslaniku sallallahu alihi salam posudu sa hranom. Pa kada je došao hadim, odnosno sluga, noseći tu hranu i kada je ulazio u kuću, Ona žena u čio je poslanih sallallahu alaihi wa sallam kući bio, to je bila Aisha, je udarila tog slugu po ruci. Tako da mu je hrana ispala i da se razbila. Znači u kući je hrana ispala i razbila se. I sada zamislite, znači da svak od nas zamisli samo sebe, ili da se zamislimo, da si sada u kući, da imaš goste i da ti žena nešto razbije. Znači kako se tu čovjek ponašao? Kako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponašao? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se tako ponašao što se je sagio i pokupio onu hranu, što se moglo pokupiti. I obratio se i rekao je gharat ummukum, gharat ummukum. Vaša majka je uh, ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. To jeste ljubomora je natjerala da ovo učini. Pa je poslanik alaihi wa sallam tu hranu sakupio i donio im i rekao im jedite donio i rekao im jedite. Znači sav njegov komentar na ovo je bilo da rekao gharat umukum, gharat umukum. Vaša majka je ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. To jeste Aisha radijallahu ta'ala anha bila ljubomorna umu Salama, pa je ljubomora natjerala da, natjerala da učini to što učini. Znači pogledajte sada ovdje, znači iz ovog hadisa koliko čovjek učini. Znači koliko se puta može desiti da dođe neko i ono što se kaže ne bi gajri hak da ti kaže nešto, da ti uradi nešto i tako dalje. Međutim, ono što nas uči Islam, ono što nas uči Kur'an, ono što nas uči sir Allahova poslanika, alaihi salatu wasalam, jeste kako će se čovjek ponašati. A od iz ovog hadisa vidimo o ti načina kako će se Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasalam, kako će se Allahu poslanik, sallallahu, kako će se čovjek ponašati. I zato još jednom napominjem da jedino što je bio komentar poslanika, alaihi salatu wasalam, na ovaj događaj, jeste da je rekao gharat ummukum, gharat ummukum. Vaša majka je ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. Govoriti o poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam zuhudu, draga braćo, i njegovom odnosu prema dunjavniku bi se moglo također govoriti u predavanjima i predavanjima. Međutim, onaj hadis koji često napominje i da podsjetimo sebe šta znači ovaj dunjavnik, šta znači boravak na njega, jeste hadis u kojima Iša radijallahu ta'la anha kaže, kaže, znao je doći mjesec, pa opet mjesec, pa opet mjesec, a da se ukući Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatr. A da se ukući Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatr. Zašto da se ne upali vatra? To jeste zato što se nije imalo što skuhati ili ispeći. Pa kaže, obrati se jedan, uh, Abdullah ibn Zubair, obrati se Iša radijallahu ta'la anha, I kaže, o tetka, kaže, šta vam je bila hrana? Pa kaže, iša radijallahu ta'la, anaha al-aswadani at-tamru wal-ma. Kaže, hrana nam je bila hurme i voda. Hurme i voda. Znači, u velikom vremenskom periodu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je znao da živi samo od hurme i od voda. U drugim predajama, posle više rivajeta ovog hadisa u sajom muslima, između ostalog, kaže se u jednom od njeda iša radijallahu ta'la, anaha, kaže, ma šebi alu Muhammedi munzu qadima al-Madina min ta'amin thalata layalin tibana hatta kubir kaže poslanik alihi salatu salam nije se najeo, odnosno zasitio hrane tri dana uzastopno od kako je došao iz Medine. Od kako je došao iz Medine, sve dok nije umro, poslanik alihi salatu salam se nije zasitio hranom, to jeste da imao šta da jede, tri dana, tri dana uzastopno. Ovako je izgledao život Allahovog poslanika alihi salatu salam. I ne samo njegov život, nego život njegove porodice. I zato smo spominjali i govorili koja je bila Fatima radijallahu ta'ala anha znači koje mjesto i koju darađu je zaslužila imala Fatima radijallahu ta'ala anha njegova kćerka za koju poslanik alejhi salatu vesselam u onom hadisu kada poslanik alejhi salatu vesselam umro rekli smo da je Fatima radijallahu ta'ala anha umrla a da imala koliko 25 ili 26 godina kao mlada djevojka umrla neki spominju kaže umrla je od tuge za Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve Poslanik alejhi salatu vesselam je govorio: "Ala tardina, ala tardina an takuni sayyidatu nisa'i ahli al-dženne." Kaže zar nisi zadovoljna da budeš vodilja, predvodnica žena u džennetu. To je govorio kome njegovoj ćerki Fatime radijallahu ta'ala anha. U jednom hadisu koji je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, Ali radijallahu ta'ala anhu se obratio jednim od svojih prisutnih. Pa, je, pa mu je rekao, hoćeš li da ti pričam o Fatimi? Hoćeš li da ti pričam o Fatimi? kćerki Allahovog poslanika. Binti Rasulillah. Znači da ti pričam o Fatimi, kćerki Allahovog poslanika. Wa kanat min ahabbi nasi lejih. A bila mu je od najdražih ljudi. A bila mu je šta? Od najdražih ljudi. Pa kaže Ali radijallahu tala anhu, kaže Ali radijallahu tala anhu, kaže bila je takva, kaže da je radila, da je radila svojim rukama. Kaže da je taj rad, kaže etharat fidiha, da su ostali tragovi tog rada što je radila kao žena da su ostali tragovi toga na njenim rukama. To jest ostali su, što mi kažemo, žuljevi. Znači, koliko je radila, znači, ostajali su tragovi na njenim rukama. Kaže, izvlačila je vodu. Izvlačila je vodu, znači, iz bunara, iz, iz čatrnje. Kaže da je njeno tijelo oslabilo. Kaže, čistila je kuću, kaže da bi joj se odjeća uprljala. Hatta gbarlat fijabuha. Da bi joj odjeća postala prašnjava. Znači, bila je čerka Allahovog poslanika, alaihissalatu wasalam, ali je radila to što je radila. Pa se on kaže jednog dana rekao, kaže zašto ne odiš kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i zatražiš slugu? Zašto ne bi otišla kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i zatražila slugu? Pa je otišla jednog dana pa je našla kod njega ljude da je bio poslanik alihi salatu wasalam zauzeo, pa je došlo, došla drugog dana i rekla Allahov poslaniće hoću slugu. Allahov poslaniće hoću slugu. I za ove riječi koje će doći, što je poslanik alihi salatu wasalam rekao, draga braćo, ove su riječi došle, znači ovo su riječi pune ljubavi riječi oca koji voli svoju čerku, ali koji, koji svojoj čerki želi ahiret. Znači da neko ne pomisli, neko e, može reći, znači poslanika alihi salatu wasalam je rekao iz ovog... Ne, poslanika alihi salatu wasalam je rekao kao otac koji voli svoju čerku, a bilo mu najdraži ljudi na dunjalku. I rekao je onoj čeri koji želi ahiret. Pa je poslanika alihi salatu wasalam rekao, hoćeš li da te uputim na nešto što je bolje od sluge? Hoćeš li da tu puti na nešto što je bolje od sluge? Pa je poslanik alihi salatu wasalam rekao, odnosno prije nego što je rekao, hoćeš da tu puti na nešto što je bolje od sluge, rekao, ja Fatima, ittaqi Allaha, wa addi faridata rabbik, wa amali amala ahlik. O Fatima, boj se Allaha. Izvršavaj obavezu prema svom gospodaru i radi ono što radi žena u kući. A kaže kada tjedneš da zaspeš, onda kaže 33 puta reci subhanallah, 33 puta reci alhamdulillah i 34 puta reci Allahu Ekbar. Fa huwa khayrun laka min khadim. Kaže to ti je bolje od sluge. O Fatima, Allaha se boj. Izvršaj obaveze prema gospodaru. Radi ono što radi žena. To jeste služi svog muža. Kada tjedneš da zaspeš, to jeste kada uđeš u postelju, reci 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 34 puta Allahu ekbar, fa huwa khayru laka min khadim. Kaže to ti je bolje od sluge. Pa je Fatima radijallahu ta'ala anha na ovo odgovorila, raditu anillahi wa an rasulihi. Kaže zadovoljna sam Allahom i zadovoljna sam njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Zadovoljna sam Allahom i zadovoljna sam njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga braću, ovdje vidimo, znači kad orientalisti govore o poslaniku alaihi salatu i salam, o, njel, o, o džihadu poslanika alaihi salatu wasalam. Da je jedina namjera i cilj džihada bio da dođe se do imetka, da muslimani dođu do imetka, da poslanika alaihi salatu wasalam dođe do imetka i tako dalje. Dobro, da li, ne, da li neko da li neko koji je živio ovakvim životom, a bio je u ovom vremenu kada je živio ovakvim životom, bio je predsjednik države. Da li je radio nešto da se domogne imetka, da se dočepa imetka? Pogledajte život Allahovog poslanika, alaihi salatu salatu kako opisuje njegova žena, Aisha radijallahu ta'ala anha. I onda poslije svega ovoga može neko doći i reći, poslanik alihi salatu wasalam je vodio džihad i ratao je protiv plemena i naroda da bi došao do ratnog plijena da se obogati. I zato ne nas briga ovi orientalisti koji govore ovo što govori. Međutim, ima koliko god hoćete muslimana koji padaju pod utjecaj ovakvih orientalista. I možda sam vam spominio da je bilo među muslimanima na našim prostorima koji su pisali knjige o siri Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim bili su pod velikim utjecajem ovakvih orientalista. Pa jedan od njih jednom kaže kada spomeni jedan događaj ashaba kaže njihov razbojnički nagon kako kaže pogledati musliman kako pod ovakvih utjecaja dole kaže njihov razbojnički nagon koji su imali od džahilijeta kaže nije ispriječio da učine to znači nije mogao da ispriječi odnosno radi tog razbojničkog nagona su učinili ono što su učinili Znači ovdje nema sumnje da takve stvari mogu da dođu radi, da kažemo samo ne, radi potpunog vraćanja na život, odnosno na siru i na predaje koje govore o životu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ono što sam još mislio da kažem, odnosno sad tim, sad tim da završim, jeste počast Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naravno, i počast njegovih sljedbenika. Jer... Uh, počas ummeta se ogleda u počasti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I rekli smo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam najodabranije i najdraže stvorenje uzvišenog Allaha tibarih wa ta'ala. I njegovi sledbenici su najodabraniji sledbenici od svih drugih sledbenika drugih, drugih poslanika. I zato kada bi se vratili na ovu stvar, vidjeli bi mnoštvo, mnoštvo hadisa koje o me govore. I zato od tih hadisa, znači od najveći odlika jeste što će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dati nešto što se zove šefaat, odnosno zagovorništvo. I da ljudi kada budu na sunnjem danu, kada budu ljudi čekali da se počne sa hisabom, odnosno sa polaganjem računa, da će se ljudi uskomešati i da će početi da idu od poslanika do poslanika, da će doći do Adama alaihi salam i reći ti su otac čovečanstva, zatraži od uzvišenog Allaha da se počne ljudima suditi pa će, pa će im on reći, idite od mene, tražite nekog drugog, idite kod Nuha. Pa će im Nuh isto tako reći, pa će im reći, idite kod Ibrahima, pa će im Ibrahim isto tako reći, pa će reći, idite kod Musa, pa će im isto tako reći, pa će reći, idite kod Isa, pa će isto tako reći, dok ne dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže poslanik alaihi sallatu wasallam, fa stavinu ala rabbi fa i'adanu li. Subhana, pogledajte adaba prema uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Kaže, pa ću tražiti od svog gospodara izum. Zatražit ću dozvolu da mu se obratim, pa ću, pa će mu dozvoliti da mu se obrati. Pa kaže, fa ahmeduhu mahamid, pa ću ga kaže hvaliti. Kaže hvalom kako ne mogu sada da učinim. Hvalit ću ga takvim riječima kakvi ne mogu sada da učinim. Međutim, uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala će me nadahnuti da ga hvalim. Ovo ovaj je hadis u Bukhari muslimu. Pa ću kaže pasti na seđdu, pa će uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala reći ja Muhammed kul yusma, was'al tu'ata, wa shfa tu shafa. O Muhammed reci, slušaj se šta kažeš. O Muhammede, pitaj, mi će ti dat. O Muhammede, traži šefat, da ćemo ti šefat. Znači, pogledajte šta? Pogledajte te počas. Također hadis koji smo bili spominjali, također hadis u Buhari i Muslimu, da ljudi kada pređu, da ljudi kada pređu preko sirat čuprije, da će oni koji su prešli, da će reći uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala, uzvišen je Allah, gospodar, bilo je ljudi koji su pali u džahnem. A ti su ljudi sa nama i šta? I klanjali, i posteli, i hađu obavljali kanu yusallun ma'ana wa yuzakkun ma'ana wa yahujjun ma'ana pa čim uzvišeni Allah tbarak ve taala reč ovo je počast ovo je počast prema tim ljudima prema ovom ummetu pa čim uzvišeni Allah tbarak ve taala reč idite i vratite se to jest tim ljudima međutim kaže se fatahra fatahnu musuwarhum ala nar pa čim uzvišeni Allah tbarak ve taala zabranite njihova tijela džehennemskoj vatri pa će reći idite i vratite se i onoga u čijem srce, srcu nađete koliko je dinar dobra izvadite ga pa će otići to učiniti, vratit će se, pa će reći uzvišnji Allah, nismo ostavili nikoga. U čijem smo srce našli dinar dobra, a da ga nismo izvali. Pa će im reći vratite se i svakog onoga u čijem srcu nađete koliko je pola dinara dobra, izvadite ga. Pa će otići to učiniti kada učine. Kaže, pa juhriđuna halakan kathira. Svaki put će reći, pa su povadili, odnosno izvadili veliki broj Allahovi stvorenja. Pa će reći uzvišeni Allahu, nismo ostavili nikoga, kako si nam rekao, a da ga nismo izvadili. Pa će uzvišnji Allah tabarak wa ta'ala reći, idite i vratite se u čem srcu nađete koliko je trun dobra, izvadite ga. Pa će isto tako uraditi. Pa kada se vrate, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će reći šefa'ati il-melaike, wa šefa'ati il-nabijun, wa šefa'ati il-mu'minun, fa lam nibaka illa arhamur rahmi. Šefa'at su činili i meleki, i činili su poslanici, i činili su vjerovjesnici, i nije ostao osim najmi ostavi. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala povaditi poslije toga veliki broj ljudi iz Jahannama. Kaže su hadisu, pa eh, da su postali uh, humamen. Kaže, ljudi koji su postali, znači, poput uglja. Znači, toliko su bili u Jahannamu, da su postali poput uglja. Pa će uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, baciti u rijeku života, pa će nicati ka hamili sejli, poput kada bujica ide i kada nosi neki plod koji je zaluto, kada ga nosi taj se plod negdje ufati pa izraste, tako će ti ljudi ponovo izrastati. Pa će biti posljednji koji će izaći iz džahnama, pa će uzvišen Allah tabarak ve ta'ala reći, idite i ono sve što vidite, ono je vaše. Pa kada vide džahnama, reće uzvišeni Allahu, dao si nam što nisi nikada nikome dao. Biće posljednji koji će izaći iz džahnama. Dao si nešto što nikada nikome nisi dao. Pa će uzvišeni Allah tabarak ve ta'ala reći vama pripada to i pripada vam više od toga. Pripada vam moje zadovoljstvo pa se nikada više na vas neću nasrditi. Pa se nikada na vas više neću nasrditi. I zato također od počasti, jeste da je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala, naravno, spomnijem braću ukratko. Međutim, od počasti, jeste da je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala učinio da salavat na postanika, alaihi salatu wasalam, da otklanja od čovjeka probleme i tegobe i muke. Sam njih salavat, da kažemo veličanje Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. U stvari molba uzvišenog Allaha za poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasalam, ino što se naziva salavat, znači čini da čovjeku idu, da otklanja od čovjeka muke. I zato je zabilio imam temizi u svom sunanu od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu ta'ala anhu, da ovaj ashab rekao Allahovom poslaniku, ja Rasul Allah, inni ukfiru minas salati alaike. Allahu poslaniću, ja mnogo donosim salavata na tebe. Allahu poslanici, ja mnogo donosim salavata na tebe. Pa kaže koliko ću svoje dove, to jest kada dovim, pa dovim i za sebe i dovim za ovoga, koliko ću u toj dobi, kada dovim, koliko ću u toj dobi, donosi salavata na tebe. Pa mu kaže poslanik alejhi salatu selam, koliko hoćeš. Pa kaže ube ibn Ka'b, kaže ja ću od te dove, znači koliko dovim, četvrtinu svoje dove ću činti za tebe, to jeste donosiću salavate za tebe. Pa mu kaže poslanik alihi salatu wasalam kako hoćeš, a ako povećaš bolje ti je. Pa kaže Ubej ibn Kab, onda ću kaže pola. Kaže mu poslanik alihi salatu wasalam kako hoćeš, a ako povećaš, to ti je bolje. Pa mu kaže Ubej, pa kaže Ubej ibn Kab, kaže onda ću Allahu će dvije trećine. Pa mu kaže poslanik alihi salatu wasalam kako hoćeš, a ako povećaš, to ti je bolje. Pa kaže Ubej ibn Kab, kaže, idhan ađa'alu leke salati kullaha. Kaže onda ću su svoju dovu učiniti za tebe. To jest umjesto da dobijem za sebe, samo ću donositi salavate na tebe. Pa mu kaže poslanika alihi salatu wasalam, idhen tukfa hemmeke. Kaže, onda će tvoja briga biti otklonjena. I tvoj grijeh će ti biti oprošten. Onda će ti tvoja briga biti otklonjena i tvoj grijeh će ti biti otklonjen. Slušao sam na predavanju šeha Salih al-Nagamisi. Jedan veliki, veliki u smislu, Allah mu dao, subhanallah, dao mu, znači, što mnogim drugim šehovima nije dao. Znači, taj šeh je živ, mladi, u Medini, međutim, subhanallah, e, prihvaćen je kod ljudi kao malo koji drugi šeh. Ovaj šeh priča, znači, slušao sam ga na predavan, ovaj klip možete naći na YouTube i na drugim e, stvarima na internetu. Ovaj šeh priča o sebi, kako je bio u bolnici, kako je radio operaciju srca. Možda neko slušao, da neko gledao. Kaže, radio, imao sam, kaže, operaciju srca. I kaže, nakon što su me operisali, e, posle operacije, sam kaže, bio u sobi, e, dolazili su doktori da me pregledavaju i tako dalje, i kaže, odjednom, i kaže, nastao problem. Kaže, svi ti doktori su se u jednom trenutku našli oko mene. I rekli su, pod hitno moramo, pod hitno moramo ponovo da te operišem. Pod hitno moramo odmah da te operišem. Kažu, počelo je da, nasta, da se krv zgrušava. Počela je krv kaže da se zbrušava. Kaže odma pod hitno moramo da te vodimo u operacijsku salu. Kaže ja sam rekao prihvatam. I kaže ti sam ono da se pripremi da kaže la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah prije nego što mi stave kada su počeli kada su tijeli da me odvedu u, polit, u, ovaj, u operacijsku salu, kaže jedna tu bolničarka koja je bila, medicinska sestra, rekla mi je, ona nije znala ni da je, da je šeh ši, nego mi je rekla, o Salih, salli ala nabi, rekla mi je, donesi salavat na poslanika. Rekla mi je, donesi salavat na poslanika. I kaže, ja sam počeo da govorim, Allahumma salli ala Muhammedu, ali Muhammed, Allahumma salli ala Muhammedu, ali Muhammed. Kaže, rekao sam nekoliko puta, kaže, subhanallah, odmah na aparat počeo drugačije da, da pokaziva. Opet u nekoliko trenutaka, svi oni isti doktori su se našli. I kaže, nisu mogli da veruju. Kaže, to ogrušanje koje je bilo, kaže, nestalo je. To ogrušanje koje je bilo, nestalo I subhanallah, še je ovdje, spominje ovaj hadis, eh, idan tukfa hemmeke. Ako tako bude činio, kaže, onda će tvoja briga biti otpravljena. I Subhanaš je govori i kaže, pogledaj isto kako znači čovjek griješnik. Kako te neka čovjek griješnik može, a ta Allah najbolje zna tam medicinska sestra, jer on čak možda nije bila ni pokrivena, ni ništa. Znači, kako nekada griješnik može da ti da dadne savjet ili da te uputi na neki hajr. I zato od odlika poslanika sallallahu alaihi sallam jeste da salavat da njegovo spominjanje da otklanja od čovjeka brigu. I zato, draga braću, čovjek kada bude u brizi, kada, bude, kada uhati neka tuga, znači nije, znači ono što ljudi u većinu slučajeva rade jeste da, da se žale drugima, zadesilo me ovo, da traže problem u, drugu, u drugome, da traže problem ovdje, međutim čovjeka u muslimani, čovjeka u muslimani, znači traži, traži rješenje za svoju tugu, za svoj bol, u onim stvarima koje su došle u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da su od uzroka otklanjanja tuge i bolesti i bola. A između ostalog je donošenje salavata na poslanika sallallahu alihi wasalam. Zato molim uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala da nas učinu od iskreni, iskreni sledbenika poslanika Muhammada sallallahu alihi wasalam, da nas učini da živimo i da umremo na njegovom sunnatu da nas učini od onih koji mnogo donose salavata na poslanika sallallahu alaihi sallam i da nas učini uzvišeni Allah tabaraka ta'ala na sunnju danu proživim sa poslanikom alaihi sallatu sallam i drugim poslanicima i sa dobrim ljudima. Akulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum fa astagfirullaha.